Endaiako herrikotxeak ekonomia sozial eraldatzailea sostatzeko helburuarekin jarraitzen du. Agintaldiontako hildo estrategikoa dela azpimarratu dute. Hortaz, astelen honetan, akifizol, kolektiboaren topaketa publikoa egin dute. Egitura ontan akitaniako lurraldean finantza solidarioan antolatuak diren elkarte eta eragileak biltzen ditu. Kleg Lakaf hemen elkarteko kidea. Eh, elkartasun finantza kolektibo bat duela bi urte sortu da, eh, eta hortan eh, badira amasei egiturak. hemen elkartea, biztanda, klefak, ladi, uh, akiten aktiv, habita eta humanizm, eta beste batzu eta zergatik kolektibo bat, behar ba, <laughs> interesgarria izan niteke, uh, eh, ezagutarazteko eh, elkartasun finanza, eh, nola funtzionatzen da, eta zergatik uh, gaur uh, eh, bizki importantea da uh, eh, eskualerian diren uh, eh, proiektuak sustengatzeko. Alor, uh, zer bat, da emasten dako aurrezki talde bat da ben ama bost edo ogoi pers, persona biltzen dira eta ilabetero uh, eh, dirua emaiten dute kutsa, kutsan eta urte baten buruan uh, aurrezki eh, bara Um, proiektu bat um, laguntzeko um, emaste bati laguntzeko. Emasteak dira e, e, bereziki emasteak ba, proiektu bat e, aurkezten dutenak, ez? Eta bueno, ba, e, dispositibo honen bitartez, laguntza honen bitartez, beraiek bueno, ba, ziurtatua dute modu baten bestean laguntza ekonomiko bat e, dutela ez da. Bai, eh, gainerat eh, usu falta zaie kapitala, batek eh, hasteko proiektu bat, bai, emazten dako gizonen dako baina zailara, zaitasunak badituzte, bai. eta klef batekin aukaiten luzu kapitala hau, eta justut gero eskatzen alduzu banku bati ere mailegu bat, adibidez, eta hau da efe de levier delako Eh, hau da, klef bat. Hemen elkartearen eskutik, klef, emaztei zuzendutako aurrezki taldearen proiektua aurkeztu dute gaur egun amar klef dira ipar euskal herrian eta emazteek zuzendutako amarraka proiektu laguntzen dituzte. Klef egiturek ipar euskal herrian eun enpresa bainon keio lagundu dituzte eta huetatik irurogoita bostek segitzen dute.